ԼՂՀ կառավարության առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության կոլեգիայի նիստում ամփոփվել են 2015 թվականի աշխատանքները։ Արցախում համանդրական փոփոխությունների վերաբերյալ ազատ հայրենի կուսակցությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ 12 տարի առաջ այսօրը Դավադիր ադրբեջանցու կողմից սպանվել է հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանը։ Հայաստանում եւ Արցախում այսօր նշվում է գիրք նվիրելու օրը։ Մոսկվայում նշվել է ԽՍՀՄ զրահատանկային զորքերի գլխավոր մարշալ Խորհրդային միության հերոս Համազազ Բաբաջանյանի ծննդյան 110-ամյակը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Ինչպես հաղորդում են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից փետրվարի 18-ին եւ լույս 19-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակարակորթը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 800 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ համարժեք պատասխան են տվել հակարակորթի սադրիչ գործողություններին եւ վստահորեն իրականացրել մարտական հերթապահություն։ Փետրվարի 18-ին ժամը 13-ի սահմաներում Պաշտպանության բանակի Արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում դերևս չպարզված հանգամանքներում հրազենային մահացու վիրավորում է ստացել 1997 թվականին ծնված Զինծառայող Դավիթ Վահեի Տերտերյանը։ ԼՂՀ Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայության փոխանցմամբ դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ ԼՂՀ Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուստյան ծանր վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհված ինձարայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ Նախագահ Բակո Սահակյանը փետրվարի 19-ին այցելել է Արցախի Հանրապետության կառավարության առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն եւ մասնակցել 2015 թվականին գերատեսչության կողմից կատարված աշխատանքների ամփոփման անվիրված նիստին։ Համապատասխան զեկույցներով հանդես են եկել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արշավիր Ղարամյանը, տարբեր ստորաբաժանումների ղեկավարներ։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Արցախում սավանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ ազատ հայրենիք կուսակցությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված է. Շուրջ 10 տարվա կենսագրություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հիմնական օրենքս ԼՂՀ համանadrությունը։ Այն ընդունվեց համաժողովրդական հանրակրվեի արդյունքում, որով Արցախահայությունը հիմնական օրենքի տեսքով կամ արտահայտությամբ ընդհանրացրեց, ամրագրեց իր ինքնորոշման, անկախ պետականության կերտման անօդարելի իրավունքը, հստակեցրեց պետական իշխանության քաղաքական կազմակերպման ողջ սպեկտրը։ Ազատ հայրենի կուսակցության դիտարկմամբ ասվում է հայտարարության մեջ, այս տարիներին հանրային դրամատրություններն ու հասարակական կարծիքը տարիքը, դրանցով եւ պայմանավորված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործող քաղաքական կուսակցությունների եւ արտախորհրդարանական ուժերի դրամադրվածությունները ուղղորդվել են դեպի այն գիտակցումը, որ հասունացել է պետական իշխանությունն առավել արդյունավետորեն կառավարելու, ինքնակազմակերպելու համար ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների անհրաժեշտություն։ Մասնավորապես երկրի կառավարման գործում քաղաքական կուսակցությունների դերի բարձրացումը, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին առավել ինքնավարություն ապահովելը, քաղաքացիական հասարակության լիակատար ձևավորումը, ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացումը եւ այլն դարձել են հրամայական պահանջ։ Քննարկելով օրակարգային այս հարցը, Ազատ հայրենի կուսակցության նախագահության նիստում որոշում կայացվեց դիմել մեր ժողովրդին ակտիվորեն մասնակցելու համանadrական փոփոխությունների գործընթացին, նշվում է հայտարարության մեջ։ ՆԱՏՕ-ի դասընթացներին մասնակցելու նպատակով Բուդապեշտ մեկնած հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանն ուղիղ 12 տարի առաջ հենց այսօրը փետրվարի 19-ին սպանվեց Դավադիր ադրբեջանցու Ռամիլ Սաֆարովի կողմից։ Թեպետ ոչրագործը հանցագործությունից անմիջապես հետո ձերբակալվեց Հունգարիայում կանգնելով արդարադատության առաջ, այդուհանդերձ ադրբեջանական նավթադոլարները կարողացան անել իրենց սև գործը եւ գնել մարդասպանի ազատությունը։ 2006 թվականի ապրիլի 3-ին Բուդապեշտի դատարանը Մարտհասպանին դատապարտել էր ՑՄԱ ազատազրկման 30 դարվա ընթացքում առանց ներման իրավունքի։ Սակայն 2012 թվականի օգոստոսի 31-ին Հունգարիայի եւ Ադրբեջանի միջև իրականացված երկարատև բանակցություններից հետո Սաֆարովն արտահանձնվեց Ադրբեջանին, որտեղ էլ նախագահ Իլհամ Ալիևը նրան ներում շնորեց միաժամանակ նաեւ մայուրի կոչում տալով։ Նույն օրը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավիրած արտակարգ խորհրդակցությունից հետո հայտարարվեց Հունգարիայի հետ Հայաստանի դիվանագիտական հարաբերությունները եւ բոլոր պաշտոնական կապերը կասեցնելու մասին։ Ավստրիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության Հայաստան կենտրոնում փետրվարի 18-ին ԵԱՀԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացությունը կազմակերպել էր ընդունելություն, որը նվիրված էր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմավորման 24-ամյակին։ Միջոցառմանը ներկային ԵԱՀԿ-ում հավատարմագրված զինվորական խորհրդականներ, դիվանագետներ, Ավստրիայի զինված ուժերի պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ընդունելությանը ներկայ էր նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը, ով Վեննայում էր գտնվում ռազմական դոկտրինալ մոտեցումներ խորագրով ԵԱՀԿ սեմինարին մասնակցելու նպատակով։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամլո տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապի վարչության փոխանցմամբ ընդունելությանը բացման խոսքով հանդես է եկել Ավստրիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան, ԵԱՀԿ-ում եւ Վիեննայի միջազգային կազմակերպություններում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Արման Կիրակոսյանը։ Հայաստանում եւ Արցախում փետրվարի 19-ը նշվում է որպես գիրք նվիրելու օր։ Այդ արդիվ Արցախի գրողների միությունն այսօր կազմակերպել է հանդիպում գրողների եւ ընթերցողների միջև։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Գիրք նվիրելու ավանդույթը վերականգնվել է դեռևս 2008 թվականին, այն ժամանակ Հայաստանի գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանի առաջարկությամբ։ Օրվա ընտրությունը պայմանավորված է նրանով, որ 1869 թվականի փետրվարի 19-ին ծնվել է ամենայն հայոց վանաստեղծ Հովանես Թումանյանը։ Արդի հայ իրականության մեջ փետրվարի 19-ը հիրավի վերածվեց միմյանց գիրք նվիրելու օրվա։ Երիտասարդ բանաստեղծուհի բանասիրական գիտությունների թեկնածու Զարինե Սարաջյանի խոսքով Արցախի գրողների միությունը Ստեփանակերտի Գրիգոր Նայբացի համալսարանում պատշաճ կերպով նշվում է գիրք նվիրելու տոնը։ Սովորաբար հրավիրվում են գրողներ, հյուրեր, մտավորականներ եւ այս գիրք նվիրելու օրը վերածվում տոնի։ Սա նաեւ մի միջոց է հերցողին մոտեցնելու գրքին։ Հայ գիրքը բազմադարյա ճանապարհ է անցել մագաղատներից մինչև մերօրյա թվային գրադարանների ստեղծումը։ Հակառակ այն բնդումների, որ տեխնիկայի առումով հակեցած մեր դարաշրջանում գիրքը զիջել է իր դիրքերը, պետք է նշել, որ մեր օրերում աննախադեպ քանակի գրքերի տպագրություն է արձանագրվում։ Իսկ ընթերցողների շրջանակի նվազման մասին Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի դասախոս բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ամալիա Գրիգորյանն ասում է. Ինչքան էլ տեխնիկական առաջընթացը նորանոր աջողություններ արձանագրի, այնուամենայնիվ գիրքը կմնա անփոխարինելի։ Ես վստահ եմ, որովհետև այսօր մենք իսկապես ունենք ընթերցող եւ այդ ընթերցողը կապված է գրքի հետ։ Ճիշտ է, քանակական առումով շատ չէ, բայց որակ կազմում է։ Միջոցառման ավարտին Արցախի գրողներն ընթերցողներին նվիրեցին իրենց տարիներս լույս տեսած գրքերից։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ 2016 թվականի սեպտեմբերին սպասվում է Հռոմի Սրբազան քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապի այցը Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածին եւ այցի կազմակերպման կապակցությամբ Մայրաթուրը կապի մեջ է Վատիկանի հետ։ Այս մասին նշվել է 3 Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնում Գարիգին II կաթողիկոսի նախագահությամբ տեղի ունեցած Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովում տեղեկացնում են Մայրաթուրի տեղեկատվական համակարգից։ Քննարկումների արդյունքում որոշվել է նախապատրաստական աշխատանքների ժամ Ժամանակատարությունից ելնելով ազգային եկեղեցական ժողովի գումարումը նախատեսել 2017 թվականին, իսկ 2016 թվականի հոկտեմբերին հրավիրել եկեղեցական ներկայացչական ժողով։ Ժողովին Գերագույն խոր, հոգևոր խորհուրդը լսել է նաև հայոց ցեղասպանության Սուրբ նահատակների ամենամյա հիշատակության ծիսական կանոնի խմբագրման հանձնախմբի համակարգող Գերաշնոր Տեր Բակրատ եպիսկոպոս Գալստյանի զեկույցը ցեղասպանության նահատակների ծիսական կանոնի եւ ապրիլի 24-ին կատարվելիք բարեխոսական կարգի մասին։ Ռուսաստանը Հայաստանին 200 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով պետական արտահանման վարկ է հատկացրել ռուսական զենք գնելու համար։ Վարկը տրամադրվում է 10 տարի ժամկետով մարումների արտոնյալ ժամանակահատված սահմանելով 2018 թվականը։ Նշվում է, որ Երևանը վարկը օգտագործելու է մատակարարման պայմանագրերի յուրաքանչյուրի արժեքի 90%-ը ֆինանսավորելու համար ռուբլու հաշվարկով։ Վարկը Հայաստանը պետք է օգտագործի մինչև 2017 թվականը։ Վարկային համաձայնագիրը նախատեսում է, որ Հայաստանը Ռուսաստանից կգնի Սմերջ համազարգային գրագի ռեակտիվ համակարգի սարքավորումներ եւ ռազմամթերք, Իգլա-S զենիթային հրթիռային համակարգ եւ հրթիռներ, ավտոբազա Մ ռադիոտեխնիկական հետախուզության ցամաքային համակարգեր եւ այլ զինատեսակներով զինտեխնիկա, ինժեներական եւ կապի միջոցներ։ ԽՍՀՄ զրահատանկային զորքերի գլխավոր մարշալ Խորհրդային միության հերոս Համազազ Բաբաջանյանի ծննդյան 110-ամյակի կապակցությամբ փետրվարի 18-ին Մոսկվայի Նովոդևիչևի գերեզմանատանը տեղի ունեցավ նրա շիրմին ծաղիկների եւ ծաղկեպսակների տեղադրման արարողությունը։ Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության մամլոյցարայության փոխանցմամբ միջոցառմանը մասնակցում էին Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Օլեգ Եսայանը, գեներալ լեյտենանտ Նորատ Տեր Գրիգորյան Ալոնսը, հերոսի դուստր Լարիսա Բաբաջանյանը, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ եւ Մոսկվայի հայ համայնքի անվանի գործիչներ։ Հանդես գալով ելույթի խոսքով Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Օլեգ Եսեյանը նշեց, որ գլուխ խոնարելով համազած Բաբաջանյանի սխրագործությունների արչև մենք վերստին հաստատում ենք, որ սերնդե սերոն ժառանգած նվիրումն ու հարգանքը անցյալի մեր հերոսների հանդեպ հարատև են, իսկ Հայաստանի Հանրապետություն ուրույնի դեմս իր զինված ուժերի նրանց թողած ռազմական ավանդույթների շարունակողն է։ Ելույթներով հանդես եկան նաև գեներալ լեյտենանտ Նորատեր Գրիգորյանցը եւ Համազազ Բաբաջանյանի դուստր Լարիսա Բաբաջանյանը։ Նշենք, որ նույն օրը տեղի ունեցավ նաև Համազազ Բաբաջանյանի հիշատակին նվիրված հուշատախտակի բացումը նրա անունը գրող Մոսկովյան հրապարակում։ ԱՄՆ հայդատի հանձնախմբի արեմտյան թևը Այդահոյի նահանգի օրենսդիր ժողովում հաջողությամբ տապալել է Բանաձևը, որը փորձում էր Ադրբեջանին ներկայացնել որպես միջկրոնական հանդուրժողականություն քարոզող պետություն։ Հայդատի հանձնախումբը մոբիլիզացրել է ուժերը եւ 48 ժամում տապալել Բանաձևի ընդունումը։ Այդահոյի նահանգի պետական հարցերով հանձնաժողովում Վանաձևի արակ տապալումը ամերիկյան ժողովրդավարության ուժի ապացույց է եւ վկայում է այն մասին, որ մեր համատեղ ուժերով կատարած աշխատանքը արդյունավետ է, ասել է ԱՄՆ Հայդատի հանձնախմբի արեմտյան թևի գործադիր տնորեն Էլեն Ասատրյանը։ Նրա խոսքով Այդահոյի նահանգին են միացել Հավայան, Կոլորադոյի, Կալիֆոռնիայի նահանգները, որոնք դատապարտել են Ադրբեջանի բռնապետական ռեժիմը, որը հայտնի է մարդու իրավունքների ոտնահարումներով։ Բռնապետը, որը ավելի շատ քրիստոնեական հուշարձաններ է ոչնչացրել, քան իսլամական պետությունը, եւ որի երկիրը խոսքի գրակնության առումով աշխարհում 5-րդ պետությունն է, արժանի չէ որևէ գովեստի, առավել եւս միջկրոնական հանդուրժողականության համար, ասել են նա. Թբիլիսիում ընթանում է Վրաստանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների երրակողմ հանդիպում։ Ավարտին ստորագրվելի քրճագագրում եւս մեկ անգամ կընդգծվի երկրների միջև նախագծերի կարեւորությունը, ինչպես նաեւ վերաբերմունք կհայտնվի Ադրբեջանին եւ Վրաստանին հուզող հակամարտությունների մասին։ Երրակողմ հանդիպումը ընթանում է դրամփակ։ Նշենք, որ սա երեք երկրների արտգործնախարարների մակարդակով արդեն 5-րդ հանդիպումն է։ Ռուս-թուրքական գերլարված հարաբերությունների, ինչպես նաև Սիրիան ներխուժելու Անկարայի նկարտումների հետ կապված Ադրբեջանում թեժ քննարկումներ են ընթանում Թուրքիայի թե Ռուսաստանի կողքը լինելու հարցի շուրջ։ Ադրբեջանի խորհրդարանի падգամավոր Ռասիմ Մուսաբեկովը ընտրությունը կապել է երկրի աշխարհագրական դիրքի եւ վտանգավոր լինելու հետ։ Միաժամանակ նա գտնում է, որ Թուրքիան իրենց ավելի հոգեհարազատ է։ Բացառվում է, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի կողքը չլինի, սակայն եթե թուրք-ռուսական հակամարտությունը վերածվի ռազմական մակարդակի եւ այն թափանցի հարավային Կովկաս, ապա Ադրբեջանը ստիպված կլինի իրական ընտրություն կատարել։ Դա կախված կլինի նրանից, թե Վրաստանը որ կողմ կողմում կլինի, ՆԱՏՕ-ն ում կաջակցի, Հայաստանն օրը Իրանը ինչպես կպահեն իրենց, ասել են նա։ Քաղաքագետ Էլշան Շահինօղլուն գտնում է, որ թեև ընդրությունը շատ դժվար է, սակայն Ադրբեջանը կանգնած է դրա առաջ եւ փախուստի տեղ չունի։ Ադրբեջանի խորհրդարանի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Ասիմ Մոլազադեն տարածաշրջանում յուրաքանչյուր լարվածություն բացասական է համարել Բաքվի համար։ Մենք շատ կուզեինք, որ տարածաշրջանում վերականգնվեր կայունությունը, ասել է նա, խուսափելով հստակ պատասխանել հարցին։ Թուրքական հաբը հերոստանգերության հաղորդավարը ուղի եթերոն վիրավորել է Անկարայի պայթյունների կանխման մեջ թերացող կառավարությանը քննադատողներին։ Հաբերի հաղորդավար Էրքան Թանը ուղի եթերում հայտարարել է, թե թքում է կառավարությանը քննադատող հերոստատիտողների երեսին։ Հաղորդավարի խոսքերը Թուրքիայի մեծ արձագանք են գտել։ Սոցկայքերում նրան գոչ են արել ներողություն խնդրել միլիոնավոր հերոստատիտողներին վիրավորելու համար։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի Եվրոպայի լիգայի 1-16-րդ եզրափակիչի առաջին խաղում Դորտմունդի Բորուսիան հյուրընկալեց Պորտուգալական Պորտուին եւ առավելության հասավ 2-0 հաշվով։ Երկու դեպքում էլ գոլային փոխանցման հեղինակը Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանն է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ուսումնամարզական հավաքի շրջանակում Հայաստանի Արարատ ֆուտբոլային թիմը առաջին ստուգողական խաղն է անցկացրել Ֆրեզնոյում։ Ինչպես հաղորդում է Armen Press-ը, հայկական թիմը նվազագույն հաշվով հաղթել է Ֆրեզնո Fuego թիմին։ Հանդիպման միակ գոլը 42-րդ րոպեին հեղինակել է Արարատի հարձակվող Դավիթ Հովսեփյանը։ Երկու րոպե անց Արարատցիները մնացել են 10 հոգով։ Խաղադաշտից հեռացվել է Գորիկ Խաչատրյանը։ Այդուհանդերձ հանդերձ հայկական թիմը կարողացել է պահպանել առավելությունը։ Հաջորդ հանդիպումը Արարատը կանցկացնի փետրվարի 20-ին։ Մրցակիցը կլինի հանրահայտ Նյու Յորք Կոսմոսը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագության բարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 4-ից 8 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։